mira cómo es, mira cómo es esto. Mira, oye, es que cuando tú me llames, yo te voy a caer. Y cuando yo te llame, mami, dale para acá. Que lo de nosotros no se va a caer. Esto es como una historia, pero que eh, nunca se va a eh, terminar. Cuando tú me llames, yo te voy a caer. Y cuando yo te llame, entonces, se va a caer. una historia, pero que nunca se va a terminar. Aunque no todos los días yo pueda verte y abrazarte. Siempre ando buscando a ver qué encuentro para comprarte. Recuerdo que sigo en olla, qué trote. No puedo mudarte más, no tengo ni tarjeta para llamarte. La vuelta cambió cuando a mi vida tú llegaste. Los momentos contigo son de vainilla y chocolate. Mi sicaria con tu forma me robaste. Tú me convenciste por completo cuando te pisaste Para que veces te pasaste. Pero no hay que chancearte por la forma nada más como me trataste. Porque tú eso es disparate total. Tú siempre vuelves y sin tarda yo mismo salgo a buscarte. Yo no tengo que decirte más que nadie, tú lo sabes. Que tú eres el cuerpo a mí me da nota. Me muevo hasta de madrugada sin componente. Cuando quiero verte, pero que yo no haría por un beso de tu boca. Si hoy no te veo, no pienses que me quité. Dame tiempo que para atrás vuelvo otra vez. Lo que pasa es que me tengo que desenvolver. Yo tengo que josear para ver si te puedo comprar lo que soñé. Contigo me futré de tal manera que ni yo mismo sé. Pero no hay nadie que me guste más que tú, mi segundera. Lo que contó mi loquera, yo soy más loco contigo y más con lo que tú me haces. Cuando no hay luz, cuando tú me llames, yo te voy a caer negra, dale pa' acá. que lo de nosotros no se va a caer. Esto es como una historia, pero que nunca se va a terminar. En donde tú me llamas, yo te voy a caer. Cuando yo te llamo, entonces dale para acá. Que lo de nosotros no se va a caer. Esto es como una historia, pero que nunca se va a terminar. bésame en la boca, dime que me ama. Bésame con ganas, que no estoy seguro si frene mañana. Que no hagan interrupciones, mala lluvia de emociones. Ya que no sabe de hoy, pero no sabe al otro día. Porque te llevo conmigo, tú siempre fría. Aunque desafines ya que tu pila de porquería. Yo quería darte banda ese mismo día. Pero pa' qué, si voy a querer tenerte cerca al otro día. Y no te lleves de los gogos que te montan, que te quieren ver lejos de mí te dan cotorra para que tú te vayas en una. Pero tú no eres paloma y lo demuestra cuando te llevas de mí. Ah, y lo que aún seguimos juntos. Que somos dos piezas de un conjunto. Inseparablemente tu historia no tiene punto más. que esto se va a acabar cuando los dos seamos difuntos. Cuando tú me llames, yo te voy a caer. Cuando yo te llame, negra, dale pa' acá. Tú estás lo de nosotros, no se va a caer. Esto es como una historia, pero que yo te voy a caer. Música, Vamos dale pa' acá, la casa. nosotros no va a Una historia, vamos nunca te va a terminar. Nunca te va a terminar. Sara, ah. María. Ah. Tengo guagua para el mundo entero. <laughs> Tengo guagua, Rochi. Que lo que guagua. Ahí está bien, lo.